Por mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Mas só que a profissão das minas é. Abusadamente ela vai batendo, bum, bum, ela vai sentando. sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum. bum E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum, bum, bum. dessa raba, ela joga na cara. Mas só que a profissão das minas é. Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum bum, ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Ela joga na cara. Abusadamente ela vem batendo, bum bum, ela vem quicando, bum bum, ela vem tremendo, bum bum bum bum bum bum, vem vem batendo, bum bum, ela vem quicando, bum bum, ela vem tremendo, bum bum bum partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara abusadamente. Mas só que a profissão das minas é abusadamente ela vai batendo, bum, bum, ela vai sentando, bum, bum, ela vai quicando, bum, bum, bum. abusadamente Ela vem batendo, bum bum Ela vem quicando, bum bum Ela vem tremendo, bum bum Bum bum bum bum Vem, vem batendo, bum bum Ela vem quicando, bum bum Ela vem tremendo, bum bum Bum bum bum bum E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Vou ter que assumir.